Már értem, hogy ez, mert úgy néz ki, de egy drogás, hiszen most több percig bekapott ez a félnormálatnak. A drógás az szoktak, nem bírnak mérni egy után, nem? Azok szoktak így viselkedni, nem bírnak elmenni szarni. Ez bedrógázta magát. Ugye, hogy? Elkönyvíti el minden orvosságot, és annyi most. Elke. Jó, van, majd lesz. De tudod, nincs, hogy se Ez az étel. Bejtől! Nem bírok. Vészes! Nem Én nem bántam téged. Mutatjál nyugodtan Én nem Én nem bántalak téged. Én Nem bántam. Bántás neked azt, hogy akarom, hogy vett egy alább, hogy nem vagy, van, hanem egy tényleg agyban. Vagy te normális vagy, aki azt hitte a papír, hogy normális legyen, az ami nem stimmel nagyon lenne. Thank you. 100%-ot többet kapták keleti megmosni, amivel szokták is usálni, amivel hát, tartják. Mi az a vödör? Azt mondod, szoros vödör megmosnál kezdődött. Másik vödör is volt, volt még egy vödör, az forró másik. Hozzak egy másik, az is a abba kell kezdet mosni. Nem a szoros vödörbe. Nem. Nyugodj már menj, nem kell tartunk a kazat. Ya, emang 我我，我见我，一见我就变面。 不行了，你叫人妈的，我再给我个钱，我再给你来一个，我再出票呗，那一个再妈，那我就是生气，那我要哪样？ folyó címmel gyönyörűség. Milyen nagyot? A mozdulva. Milyen nagyot hozod be? Kis kurva. Az? Ilyen a kezdemnek. Na hát, jó. Milyen ronda? Nincsen rond. Hol akarod? A család. Mit akarod már? Nem, nem akarod. Hát akkor te nincsen rond, most mondom. Már mindjárt ide. Mi a papom? Csiszti. Gracias.

Nem. Tönkretévére. Kicsit fekete Nincsen. Az az. Nem nadrág, ez pulóver az. Erre gondolsz? Ilyen uram. Az, az, az, nem. ذلك ومعه Ne. Huszonnyolcadika. Kácsi nem, nem hiszem. De nem, nagyon berugáztattad magadat hallod. De hát nagyon Nem Nagyon berugáztattad. Nem tudom. nincs rá meg. Azzal ebben betettünk, de de van. Táskában nincs szerintem. Már olyan mindenképpen. Itt csinálod rá, egy van, a kinyitó

nyomok ennek, a Te fogsz húzni a vizsgálatra? Ettől magad püspeltni kívánják, és átütöttök. Én kívánom a vizet. Átütöttök körni. Hozok egy vételpapírt, amivel nem a vizet itt hagyom,

gyere vissza, összekúsodok. Motiva. Gyere vissza. रवा बीस परसेंट Ooh. Get Oh. Oh, Lord. Oh, जातो that there these uh, Oh. Yeah, man. huh? Yeah, right there, hot pound box tonight. you want you to know the what's What's the, I get another one more. a motor. Ott van a fotelba. Ugye? Faszát, nadrág. Hol a fotelba? Ez alul. Ikot. Ott lent. Itt lent ez a törültöző. Hát, Itt? Az. Ez nem nadrág, ez a nadrág. Ez sem nadrág. Hol a nadrág? Nincs olyan nadrág, hogy van ma fu o non fu? Fogalma nincs. Mert búzsitanyban adja abba, költsük jó a táskába. Van a táskába, úgy emlékszem, hogy beraktam. Raktam a táskába, úgy emlékszel? Nem tudom. Fogja, felhúzod a bugyita, és aztán megvesz mindent. Hogy én veszek. Jobban vagy, a látom? 尿吧。啊，尿尿，尿吧，来过来尿吧。

कुछ करना है Hangisi olabilir o? İki tane gyere ide, Attila! Well, he said that, didn't he? Yeah, he's there. Abila. Yerebe. law. The law. qatilah Jeremiah Lord, Get my bed. Lord. ati Allah. Ya Allah, الله Oh, Oh, Lord. Oh, Lord. Party. Sila. Get him up, bitch. Hati Hati Hati Allah. آته السلام عليكم humility love. see. Oh, Jesus. see. Yaramabe. Enjoy party law. Get him out of there. 是。 ati lọ kẹrẹ mọ Oh, gee. yeah, take my bed. Oh, dear Lord. 啊！天！ Attila! Gyere már! Nem húzod a nadrágot, ott van itt fekete jó. Látom. Nem mondom a nadrágot. Hát dehogy nem. Alattam meg a két nadrágot, nem emlékszesz rá? Alattam a nadrágot. Nem vénik, hogy tele ah, Látod? Ez mikor? Egy kicsit tudas. Ha nincs másik, nem találtam meg. Nem tudod magadra adni. Hát meg tudod emelni a lábodat. Tudsz járni. Meg tudod emelni a lábodat, látod? Más Máskálat is meg tudod emelni. Nem tudom én, nem tudom, hogy beteg vagy. Nem, most mondom, hogy Ott van, hát az tudsz. Hát, hát nem lesz jó, a megnéz, mert főnököm. Nem tudtál, hogy nincs a tudomás semmi sem. Nem tudom. Nem láttál? Nem. Most húzta, jó? Húzd fel! Húzd már fel! Jók a kezeid! Rágirod húzni! Ne torakodtassál már! Jó. Menjünk. Próbálj meg menni. Mm, igaz, hogy elcsúszom. Menj már! Mi az, mert én nem lábodon már. Nehéz vagy. Jó, nem is találom már, áll, egyre nehezebb vagy. osszák meg azt a csúszó használt Otiló, Jeremá, المؤمن لله بفعله Mindenki oda júli. Neki a jót mondani. Segítene. Én segítek nekem, segítek. Segítek. Akkor megkapod elvét. Segít! Mit segítettél, mondd már. Én segítek neked. A kezeidet még bírod még mozgatni. De az itt a anya ott akarsz lenni, hogy én nem tudok olajban, most komolyan mondom. Kezeidnek semmi baj sem nincs. Meg a lábadnak sem nincsen. hijos nos dragó en Of the ocean.

Minek megfulladtál bazdmeg? Mi az apákat a fogává? Mit akar ebben ruhát? Nem azt mondja, hogy elég lakta meg, minek egy elő? Egy elkezdődik, azt mondja, hogy elmehessen valahol. Hova akar menni? Most fotózom össze, legyen, ne legyen mindenfelé minden. Hogy ünnep beutani, akkor most miért nem bír maradni nyugton? Mikor adtál be visszhajtót neki? Attila! Az este vettem így, így. Mint hajtót, ezekkel azt mondta, mi a csodát Mit akar ezek a ruhákkal? Hova akar menni? Hova öltözködik? Tudja hány óra van? Ha már nagyon késő van. Nagyon A mi van szereti be vízhajtó. Hát látod, hogy milyen az a fő van piszpadban. Hát ő ne ide tegyed! Mikor adtál be neki? Máma. Mikor máma? Máma,

Amen, neki, hogy halljam! Éppen azt tudjuk többet kapott be, hogy öngyilkos akart lenni, amennyire ismerek. Na, hát igen, visszazár, honnan veszel ezeket a sok ruhákat? Hogy a, a végig Összetetve, kell keresni a mindent összedobáltunk is. Látom, most kapultam éppen, az meg tényleg jó anyja. Azt mondta! Véletlen nem, hát ha azt mondja, hogy a oda, belöklök a pultba! Nem Hát akkor mi a faszomat csinálsz? Állás minden orvos. Oké, nagy szabad, és minden orvos se kell ezt szíveid. Hát is megmondod. Szerintem a dobot. Nagy dobot. Bele is akkor úgy. Nem lesz itt semmilyen orvosság neki rajta. Mind rajtot adjál meg. Maga meg feküdjen vissza az ágyba. Mi a faszom mondta, hogy menjen a temetőbe. a segít neki. Előmire, mindjárt. Hát, Most, hát akkor add elsőt most pakoltam össze, most takarítottam össze. Adjál rá egy perenkát is. Hát adjál rá. Ő tudja ő venni. A fő tudott töltötködni, fő tudja a terénkát is venni. Hát akkor odaadsz egy terénkát, és akkor fölgyújt a tétát. És akkor készen van. Most pakoltam össze reggel, hogy ne legyen felé minden fiam. Hogy legyen már rend, egyszer, hogy ha minden, ha minden, akkor nem is Isten megint kiás Milyen ágy nem igaz. azt még csíkos nadrágot szeretnék. És azt nem találok. Hát ja, ez micsoda? Hát nem tudom, nem tudom, a franciák is volt. Átlapnál, ha egy sebes gondolat, mert ez biztos, hogy Én ilyen ágynemű vannak itt. Mit tudjál? Igen, én nem nekeltem. Megmondta, hogy ezt alkattod magadat. Adjál ah, már maga, alkattod magadat, meg a nem a páromat áll. Először egy orvosálló távolod magadat félretást, és addig nem tudja milyen nap. Hát először több percünket szokott, ez kellett. Nekem azt mondta, hogy egyre kaptam. Hogy kaptam? És milyen van a formában? Jó van, hagyjuk a kicsába. Jó van, adjad be neki a vízhajtottak, hogy elég. Ez az ekerében kizár. Tudom, védve. A segeret jól kezel, ráültetve, a segelet ki tudod törölni. Ki tudod törölni a seggedet, meg pengát is be tudod rakni magadnak. Nagyon művesedik, tényleg. Idézni ki, hogy lassan, egy kis kis. Állj, ne menj. Állj jó? No, állok. Álljál, üljél még egy kicsit, hogy te menjen meg. Állj a lábadon, nem igaz, hogy emelnek, állj már lábadon, ne én emelt egyet, akkor nehéz vagy, nehéz nekem tartanod. Állj, állj, álljál. Álljál. rajta. Nem tudta elmosni, szagolva a lábod. Igen. Álljál rajta. Rakod. Miért rakod? Hát, mert el Azért rakom, mert fia vagy. Van egy, van egy tanuló, csak az Na, akkor visszavegszik, mit akarsz? Hát akkor feküdjön vissza, akkor jó van így, ahogy ő van üldözködés, akkor feküdjön vissza. Jó, akkor adjál pelenkát. Adjál neki egy pelenkát, akkor hagyd egy magára. De a pelenkát. De A tegye magára, na! Adj egy pelenkát, nem tudom, a pelenkát amúgy nem tudja magára tenni. Jó akkor tegye, ahogy tudja. Aztán a sportívóban megszáll az elős játék már helyre visszük, hogy Jó, Manabrába. Tehát hozzá, hozzáig Azért, mert ott a példák. Én neked megcsinálják meg. Nekem is másolóim vannak. Másolóim Várjál, ha nem, hatodban négyezer imáros, már általában sem beadni neked. Jajjá! Azt be kell kapnod, lehet, hogy azért vagy rossz. Elhiszem, mi történik, talán nem kapod be. Most megkapod azt is. Egyezik már, ez a szívedre van, hát, hogy gyönge a szíved, gyöngén bele azért. Ezt az egyet még. Add, jó? Kicsit. Ez ne költözik, jó? Mert akkor nem tudod azt csinálni. Mesen nyerecska, nyer le! Nyer már le! Nyer már le! Nyer már ellene! Leben. az a mit Na. Ne hazudjál! a Mutasd a nyelvedet. Melyik rajta a nyelvedet? Nem igaz. Gyere, húzd össze Ne hazudjál, rajta azt mondja, kiköpködtel. Mutasd a nyelvedet, mi nem megy le, ne játszál. Ne hazudtál? Gyerünk be, így be most, mert ne mi van a nyelveden rajta? Gyerünk, szóval ne játszál, ki aztán kiközöl az orvosságokat. Te rohadt, az ég hülyének néző. Nyert már le. Ne játszál, mit játszod az rá? Idegesített most is. De ha meg, nehéz nekünk vissza. Halljuk, bőr. Aznával egyaránt szórakozik, hogy reggel sikert Mutasd a nyelvedet. Na, most összítettem. Ráadásul itt irány, nem jár ide, a nyelvedet szénnyom, és akkor beragy a szájába. Aztán csodálkozunk, hogy Ányi rossz mert reggel is köpködött ki, mert jön a teste is. Ezt játszak. Jó van, hát így már lesz. Mutassuk a nyelvet. Ne tartsd a szála bele, miért nézett is szára? Azt mondja neked, hogy az orvoságokat ikertködött? Ez hülyének. Felfogtad már? Most nem rendik, most? There's one. Amen. A gyere úgy látni, hogy valamit az öreg látni. De a batyával. A fenn felhúzod magamnak a batyával. Itt lesz fasz, el lehet magadnak. hogy nem vettem észre. De azt jártad velünk egy pár nap óta? így kell az zságorvosság, hogy a szádban benne hagyjad. Ne hazudozzál már, itt a szerintem.

tanul születni, tanul valami. Levettem a kulcsért, A meglelek, jó? Belesem le? Te találsz másikat? Nem találok. Jól raktad a fejenket? Jó. Jó, akkor feltettem. Nem tudom, mit a mi hogy nyelv. Gondolkodsz tégedet is te elszállod, meg nem neléket teszünk, de? Nem, azért. Ja, hanem mi? Látom, nem oda a lából. Emeld meg! És fel is oda a lából. Én vagyok, akkor egy picit átad énekel, hogy azt mondanám, hogy semmit sem. De nem stímel, vagy nagyon nem stímel. Nem tudom Mit nem tud? Nem kell énnek a fiatal vagy te még. Jó, a beszakad. És úgy, hogy Gabina tudja, hogy itt a Mi? A nevedet mondani. A Amort is ad rá. Melyiket? Ott. Nem basztam oda. Meleg lesz. Meleg? Meleg van, mert be van most úszva is. Vagy azt tévét neked? Nem, hogy. Valamit csinálj vele. Mivel választál? Mondd már. És akkor menni a dolgaimra máma, egészen nem mentem sehova se, és prof nem képzelem. Jó. Szóval te én téged már 11 órája itt szórakoztatlak? És a teljes lány óra van? Fél öt van, már hat és fél órája itt vagyok. Jó van, kis fiam. Hat és fél órája itt vagyok rá Jaj. Most miért azt a sokat magadra? Nagyon fáradt vagy Nem tudom, hogy mit csinálok. az van ráírva a papírra, hogy az agyannak semmi baja semmi. Ez mind a Mind. Hogy ez olyan mind? Az Mi van nincsen papír írva. Kell egy papírt is hova írni. Tudok az ügyvédnek, hogy iratnak azt egy papírt? De. Ügyvédre. Kérni egy papírt az ügyvédre. Akarok, majd eldöntsük még. Utána megijednék. nem bír basszál bele. Milyen, milyen gyógyszer? Mi? Dolgot szívez vagy mi? Nagyon, nagyon. mom puts up. As he gets home, just a says, Mom? Yeah, my son, yeah. You should also be like, people are. Also, like, people are. Nem. Megvan nagyon? Nem van a baj. Itt szorítja a szemét. Mikor is? Milyen sárban van? Hát még Nem operáltam neked belelet. Mellemet. És mikor is? Ez a pulóver. Le kell vetni. Vesse a pulóvert. nem bírom és nem bírom az anyjából. nem bírom. Miért egy élet máma? Majd. Mi majd? Itt írok ki mindjárt. Elmegyek, elmegyek, elmegyek, elmegyek, elmegyek Na, gyere, úgy Jó, te figyelj, ez szólít, még meg is. Most van értelme? Jó, van. Kap egy ügyvédnek a Minden a születés, minden. Milyen, ami nem minden. Na, milyen az egy minden, mondd meg, felállítóinak. Hát esetleg hát, nem. Hát, hát, Na, akkor sem minden. Hátha jött ki a linkopi, hátha akarsz veled veszni, felhívtam, akarsz veled beszélni? Mondd meg, akarsz veled beszélni? Kémes itt a Mire? Hát nagyon széles. De a szétek. Mi van a tebes számba? Amikor hol volt? Hol segített neked? Akkor milyen nem tudom? De kis mamája voltam a számba. De béna az is segít. Ez csak egy fióka kifogás. Fogod kifogás. Emeljem ki, és kitűrj majd a segged után. Na? Mint ilyen még ez a segget, ukát is sejjel viseljen aztán ezeket a félelmázonokat, tehát te azt akarod, vagy nem szemben itt van? Nem oldalom. Hát. hát de akkor de értsen meg. Én az, hogy nekem nagyobb részt jutna, akkor kitalanak sejjel ukát. Így, hogy a fele, de ahol 80 százalék, hogy kérne számukba, akkor kitalan a sejjel ukát. Értsen meg a helyzetet. Én akar se, én 50 százalékig nem fogom neked a seggetnek a lukát kikülni. Jó. Tudod, magam is tüdülni, kell tenni korra az egész. Nem kell, nincs sem vagy bal, ki tudod tűrölni a segednek a lyukát. Most, itt most azt? Nem.

havonta azt mondom, de úgy, ugyanúgy van, hogy 50 százalék van csak. Az is, hogy a kisanyám normális. Nézd már rá. Nem, nem, nem, nem. lennünk, hát baj, és eljövünk. Tudok a heted, és akkor a, fel a föncsöpetétek a agyamat. Hát, hogy gyakorltál, nagyon gyakort? Jaj, jaj. Hol jött a? Hol jött a? Na most is tudod az időt. Minden megtett, mindig tovább itt maradja. Na, miért te ölikon, csal is minden törődni veled. Tudod, az itt még a 11 óra óta itt vagyok, és most már fél öt van. Nem igaz, hogy nem hallott. Nem igaz. Jobban érzed magad? Van pumpa? Nem kell pumpa? Van benne? Van, valaki. ez az a pumpa miatt.

你在听一听，哎，听一听，你在听。他说什么要玩玩呢？他会确定他们的事。Hogy is segíteni? Ne kell segíteni, mit kell segíteni, mondd már. Hát, Még halosnak Nem vedesztő lesz, mint mindig még lehet. Ja, De nem azok szívemben a szívem. Megülése nagyon, megülése anyád, én a Isten, Te is leírva semmit. Te is leírva Péter, az a gond. Semmit sem. Semmit sem. Nenhum ouvindo, Johnny. कौन नहीं सोचती मुझे मुझे जगी जमी माँ Nagyon szeretném. Nem, az úgy volt, az vettem, de még így. Így köpkedő? Úgyhogy az. Köpkedő. De, valami, hát értem már vannak. Így, így. Which one can you Carolina. You would not. Lord. Sőt, én arról, hogy akkor elmennének platformon alul Meghúztatva. Nem. Amazon was on the distance to Thank you.

ma akar rád halni, azt mondja. Mit akar rá? Segítettél neki, a szóba mondja, de közben a papíron és semmi nincsen rajta. Adjunk. neki. a egy ilyeség. Hát addig. A papír még a mérkiákat, az anyataknak azt hogy nem volna nem is Fogadjak egy egymás alapszereket különös fog összenni. Nem ezt mutatta a fejtőjét. Már tett a, a kimutatott elégére jól rendelőt, amit tette? De azt tettem. De amit azt hittem, az a tartói, de ez nem is azt kellene. Nem tudom, rajzolok innen. Thank you már szöget kell valami, és akkor újból rendes lenne. Nem. Én is, kell tudni orvosnak. Most már, most nem tudom hogy majd valamit. Mm-hmm. Jó, van, hallgass már el, mert nem hallok semmire tőled hát most már. Elmegyek. Nem ennyire így. Aj, kajlak, elég utat

glory. kövessük. Más. Igen, a száraz Vagy már végül, már mit lejutatni magad? Tehát egy más kicsit óta itt vagyok. Tudom, hát, Megyek, amit akarok a város. Nyugodtan teszek a tüzelre, ne aludjon ki. Ez is kell. Tedd fel a lábadat. Nem azt hogy küldöd kell. Tedd fel, mindjárt segít vele. Most segítettem. Tudod emelni a lábadat? Nem. Emeld meg a lábadat. Én bocsájtottam. meg a szörös, és akkor azt szépen. Kell, nem vissziebb szőni. Milyen erre szőni? Nem vissziebb menni az ágyba? De. Akkor menj be egészen a falig. Jó lesz. Másfele, jó? Gyerünk! Gyerünk! Még azt nem vissziebb menni. Na most van. Minden.

Vagy Bobi miért gondolod téged? Na, eljött gondolni téged. Most itt hajlok rá, és még téged is gondolsz még. Jó lesz? Itt hajlok, majd jön amikor, és ennél azt cserélünk egy kicsikét. Majd te gondozod. Jó, most kérdem. Micsoda, nem van. Még majd a elég

front, like one, two, one. One, two, one. One, two, one.

Harflerini de kapat sizlere. Ha? İkinize kapat sizlere. Ay, çok ola, iyi, çok iyi. az üzletmozgás. Az nem van, mert a foknak, meg a tartalomnak, kívánatoknak. Hát de miért nem valósulva tudja, hogy te? Igen, tehát az a sorosság. Még arra sem. Hát ennek forgatásnak azzal feltettem. Most van egyet. Hát akkor nem hagyj, ne szedd magadnak. Jó? Na. Hát lehet, hogy mennem vagy egy kereskedelmihez vagy, vagy egy módszertárba, igen, ez a felenkája, úgyhogy Tessék a fizetet? Nem, Jó, kell még valami? Nem, nem. Mondjuk, hogy a rózában, hogy meg egy ütlekvárban, és különben átkonak és kettőt, nyilván a forgatókítő hogy még valami? Gyakorlatban összetűnöm, nem bírok tanulni, nézni, nem tudom. Nem én, hát, tudok hát, érni. Figyelj, itt a... Nem sákolok. Na. Jó van. Akkor oda fogjuk, jó? Mert nem több, több. Nem. não Yeah, não kan não lah. não cakap. não ada não sini. não cakap. não tak não dah. não lah. Não, foi aqui. não é não da não da não Nancy Young. Miért adtál Dányt az ügyvédre minden? Mondd már. Miközben van neki az melyek, ha nem megyek? Jó van, most már tényleg jó van, teszek a tűzön, most nem fog mit se lenni. Ma éppen félj magadnak, gondoskodsz magadról. Kösz, széki a tanulnak. Igen, jutatod most nem magadat. Elég volt vele a nyelvogás. Nem fogom hallani 11 óra után. Elég volt.